Përshëndetje, unë jam Besi, gjithashtu si kolegët dhe unë doja t'ju uroja një vit sa më të mbarë, sa më të suksesshëm, sa më të lumtur, sa më shumë lekë. Dhe Përshëndetje vjen nga unë Meri, ashtu siç edhe unë jam e përgjumur, besoj se shumica prej jush është. Besoj se shumica duhet të jenë në shtëpi, duke ngrën sigurisht, duke vazhduar duke ngrën, por duhet ta ndalojmë këtë xhest dhe duhet të dalim jashtë edhe të fillojmë ta shijojmë jetën, të fillojmë punën, të fillojmë shkollën, pra të fillojmë uh, jo monotoninë, por të fillojmë të gjitha aktivitetet e mundshme që ne kemi. Përshëndetje nga unë Jona, uh, dola sot jashtë, dhe pashë që ishte një ditë shumë e bukur, vetëm për kursin nuk bëhej, Mendova ndonjë xhiro nga liqeni ose ndonjë vrap të lehtë, Por, u detyrova të vij këtu, mm. sepse më pëlqen. Përshëndetje dhe nga unë Blendi, unë jam këtu. Po ti ti më përpara. Përshëndetje edhe nga unë Jeta. Ëm uh, ju uroj një vit sa më të mbarë për gjithë ju dhe paçi sa më shumë uh, suksese dhe arritje këtë vit. Uh, edhe unë sot u ngrita shumë vonë, u bëra një gjumashe, kjo, këto janë pasojat e pushimeve, por më bëhet shumë qejfi që Sot ishte pushim dhe në shkollë, sepse ishte diskutimi 4 apo 5, dhe më bëhet qejfi që nesër fillojmë shkollë. Uh, përshëndetje dhe nga unë Gerta. Uh, nisi java, nisi... Edhe... Sa të them tjetër. Ok, përshëndetje dhe nga unë Rexhina, ju uroj gëzuar vitin e ri të gjithëve. Unë e kam mbyllur vitin e ri me një lajm të keq sepse mora vesh që parku i autobusave ka zbritur poshtë te dogana. Mua më shqetëson shumë ky fakt, meqenëse çdo fundjavë duhet të kthehem në familje. Gjithashtu lajmi e nisa sërish vitin e ri me një lajm akoma më të keq që çmimi i urbaneve u bë 400 lekë të vjetra. Mua më shqetëson shumë edhe ky fakt sepse meqenëse kam dhe shtëpinë pak larg tani me parkun e ri të autobusave, duhet të harxoj edhe 400 lekë të tjera për urbanin. Shpresoj që mos ju shqetësoj dhe ju ky fakt që më shqetëson mua, gjithsesi, gëzuar, gëzuar. Përshëndetje dhe nga unë Bekimi, ju urojmë të gjithëve gëzuar vitin e ri dhe qoftë një vit sa më i mbarë, me ku ky vit ku të mbretërojë dashuria, fati dhe mbi të gjitha shëndeti, sepse shëndeti është kryesori. Dhe përsa i përket biletave të, të autobusit, kryetari tha që nuk do të çojë 700 lekë, po 400 lekë do ta çonte, ishte kështu. Ishte lajm i mirë. Sigurisht që lajm super i keq, jo i mirë. Dhe shpresojmë që me rritjen e biletave të na rritet dhe rroga, që kështu ta kompensojnë. Kush na ju e përdor urbanin? Po të gjithë, të gjithë e përdor. Unë e përdor shumë pak, sidomos sidomos pasi u rrëzova nga urbani, kam filluar të kem edhe fobi. Po gjithsesi nga nevoja duhet përdorur. Nuk kam ça të bëj tjetër. Këmbët e mia nuk rezistojnë aq shumë. Është një e keqe e pashmangshme për ne, që kështu duhet ta përdorim urbanin, po. Inshallah na rriten dhe kushtet e urbanit, na përmirësohen kushtet, mos kemi ato ato ngjeshje në autobuza, diçka. Radiosës. Atë atë s'ka falë në autobuzë, kemi falë vetë. Ta përdorësh autobuzin përditë, dy herë në ditë, tre herë në ditë. Uh, përshëndetje nga unë Gerta. Atëherë nesër fillon shkolla dhe unë mezi po e pres këtë vit, se e kam nisur shumë seriozisht, uh, duke qenë se vitin që kaloi e lashë shumë pas dore. Ëh, uh, duke duke bërë mungesa, duke bërë Mungesa detyrash, ku ta di, gjëra që i neglizhojmë zakonisht në shkollë. Edhe këtë vit vendosa që të hyj shumë seriozisht, ëh, edhe mezi po e pres ditën e nesërme. Tani me me vitin përveç shkollës edhe gjëra të tjera që erdhi viti i ri edhe bëjmë zotimet. Unë do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë. E do të përmbushim ato zotimet që lamë pas në 2015-a. Unë për vete, zotimi i parë që kam për veten për këtë vit që do kursej pak më shumë. se ia lëshoj ndonjëherë kur kështu. Edhe këto ato zotimet fillojnë me vitin vjen siç është që vijnë gjërat. Jo, e mira është, në qoftë se bën atë që do bëj Gerta, për shembull, meqë Gerta është, si i thonë, është Këtë vit për shkollë, në shkollë nuk harxhon aq shumë, kështu që po të shkosh në shkollë, ato orët janë kështu, se vjet do thoshe bënim mungesa, bënim kështu, bënim bënim qejf, e ke vesh. Tani s'ka. Kush tjetër, kush tjetër e, ju ndodh juve për shembull që ka periudha që mund të jeni mirë përgjithësisht me shkollën, por ka periudha pastaj që ju- ku di unë mungon motivimi, e, e quhet ajo ia varni shkollën. Si ju ka ndodhur t'ia varni? Edhe pastaj dhe pastaj vitin tjetër që vjen thua, mezi po pres të rikthehem. Përshëndetje nga unë Meri, atëherë për sa i përket asaj që tha Gerta, unë do thosha se nuk e kam problem këtë faktin e të marrë seriozisht shkollën, sepse më ndodh që ta marr gjithmonë seriozisht. Jam nga ai tip studenti që uh, mësoj sistematikisht dhe kjo gjë do më thënë nuk më bën ndonjë problem si me sezonin apo uh, si me diplomën, duke qenë se unë kam diplomohem këtë vit, por do të thosha që në fakt edhe pse nesër fillon shkolla, unë nuk e kam me shumë qef, sepse jam mësuar me pushime, edhe dua të flej gjumë, edhe të dal, edhe të kënaqem, edhe nuk është se e kam me shumë qef ditën e nesërme në shkollë, por kjo nuk do të thotë që më mungon motivimi. Pastaj për sa i përket asaj që the Bledi që ka ndonjë ditë që nuk je motivuar, sigurisht sepse njeriu ka edhe ditë këqija, mund të ketë edhe probleme të tjera familjare apo probleme shëndetësore dhe normalisht që Kjo pjesa e shkollës anashkalohet pak. Kush tjetër ka një ka një gjë për të thënë lidhje me shkollën? Edhe un kam një tip problem, ndonjëherë uh, shkoj në shkollë me shumë qejf se kam mësuar shumë, jam përgatitur shumë edhe shkoj me qejf. Pastaj ka ditë tjera që me shumë mundim çohem nga krevati se di që ç'më pret atje kur të shkoj, kur nuk përgatitem ose stresi, lodhja, do të shikoj fytyrën e këtij profesorit ai që më nxiu jetën, më nxiu shkollën. Përshëndetje nga unë, unë përsa, përsa i përket shkollës, në fillim kur nisa ishte dega që preferoja më shumë dhe ishte zgjedhja ime e parë. Pastaj kaloi semestri i parë edhe u zhgënjeva shumë nga vetja, nga notat që mora, e i dyti gjithashtu, edhe nuk e gjeta veten fare te ajo degë sidomos në pjesën e ekonomisë. Kështu që nuk ndihem fare motivuar që të shkoj dhe të jap maksimumin tim, se zakonisht kur bëj diçka, kam qef të jap maksimumin dhe të, domethënë, të arrij një farë suksesi. Ah, e kuptoj. Edhe e shoh gati të pamundur që ta bëj. Domethënë se po ta bëj dhe të marr nota të ulta shumë, s'më pëlqen kjo gjë, mm. edhe nuk e nis fare që ta mësoj. Po çfarë opsionesh ke? Çfarë çfarë po mendon që të bësh? Uh, Mund ta ndrosh? Uh, po, atë po mendoj, uh, po po shikoj ku do gjej veten, domethënë mm. po kërkoj gjej veten time, se E keni gjetur veten ju tjerët? Ëh? jo, jo, bën mirë që ta ndrosh, pse jo, pse jo? Kurse unë kam nevojë të çlodhem pas këtyre pushimeve, kështu që dua edhe ca ditë tjera pushime. Pushimet të lodhin, po. S'po bëj shaka. Do fillojmë shkollën tani edhe ato pushime ishin pak paksa të gjata dhe të të mbushura me këtë atmosferën e festave. Dhe unë me thënë të drejtën, nuk e kam shumë me qef të shkoj në shkollë, e di pse se kam orarin nga 4 deri 8-9 të darkës dhe Gjithë paraditja më duket sikur më ikën kot, pavarësisht se përpiqem të merrem me ndonjë aktivitet tjetër, dhe kështu që nuk e di, po më duket i mërzitshëm ky vit shkollor. Edhe unë e kam nisur pa motivim këtë vit. Ëh, uh, vetëm kur mendoj atë sezonin që vjen në shkurt, më duket sikur po vjen kaq shpejt, sikur po drejtohet ktu drejt meje, po është sezoni më i vështirë, besoj që kam pas ndonjëherë Thonë ky sezon që vjen tani, kështu që nuk e di, më mua më mungon motivimi dhe doja që të motivonte pak Gerta që e ka nisur kaq kaq me dëshirë. Përshëndetje nga unë Jamesi. Ë uh, Unë studioj në fakt për inxhinieri mekatronike dhe ndoshta shumica prej jush nuk e dinë se çfarë është inxhinieria mekatronike, por është thjesht një ndërthurje e disa inxhinierive, është all in one. Dhe kur u futa vit parë te kjo inxhinieria e mora me shumë qejf dhe thashë, po oh, do bëhem inxhinier mekatronik, edhe do ndërtoj robota etj etj. Edhe bëj orën time të parë, ora ime e parë ishte analizë matematike një. E mirë iku kjo thashë, më pas s'kam matematikë do të jetë e thjeshtë. Dhe vjen fizika. Edhe po kur po bëja fizikë kuptova që ajo ishte më shumë matematikë përsëri. E mirë thashë, u bënë dy matematika. Vjen lënda e tretë ishte një lëndë shu elektronike dhe aty kuptova që ishte përsëri matematikë dhe thashë me vete po që për vetës që di shumë këtu po falë medias aktive unë kuptova që duhet të kisha vazhduar shkollën për regjisurë Shumë mirë, na përcill një këngë Po, tani do ndiqni Disclosure me këngën Magnets që jemi këtu në valën 100.4 MHz të Club FM. Jemi këtu në median aktive dhe jemi një grup i madh kolegës që po diskutojmë me njëri-tjetrin, po nuk po dimë për çfarë teme të flasim. Se kështu duke duke menduar nga për këtë temë na lindi një ide që të flasim për për këtë kohë të bukur sot, që është me shi dhe dhe do do dhe do doja të dija opinionin tuaj. Kush kush kohë ju juve ju motivon më shumë sepse ka njerëz që një ditë me shi i motivon shumë dhe ka njerëz që një ditë me diell i motivon shumë, siç ka dhe njerëz që natën kur është hëna e plotë, kanë një motivim shumë shumë të zjarrtë. Dhe do të doja të dija opinionin tuaj, kush është dita juaj që ju motivon më shumë? Është ditë me shi apo me diell? Ditë me kuptimin që jeni jeni pozitiv, jeni nuk jeni të të vakët në mendime, jeni, jeni atë, jeni çelur si një lule në pranverë. kush, kush është lule e pranverës tuaj? Po pra fol. Atëherë, përshëndetje nga unë Miri, meqenëse unë edhe kam lindur në Mars, ajo koha e bukur e Marsit më pëlqen shumë, më pëlqen shumë dielli, natyra, sepse edhe frymëzohem për të bërë foto, një pasion tjetër i imi. Dhe ajo kjo kohë domethënë më, më motivon, më frymëzon. Ndërsa në qoftë se do të shkruaja, do të motivonte sigurisht nata, hëna, motivojnë këto më shumë. Ndërsa për sa i përket kohës me gjumë, siç është, më falni, se kam në mendje gjumin. Në rastin e kohës së sotme, që është një kohë me shi, un jam tepër e përgjumur, edhe më flihet gjumë shumë tani. Do të pëlqente shiu të binte uh, natën dhe do të ishte duke shkruar apo ditë në mëngjes. natën zakonisht. Ok, dhe unë jam si Meri, nuk më pëlqen fare shiu Edhe sidomos tani në Tiranë kur bie shi që lagesh bëhesh qull për shkuar në shkollë apo ku di unë, zbukurohesh në mëngjes edhe kur shkon që arrin te shkolla copë edhe thua, o zot im a s'po m'i hedh askush sytë ça ka ndodhur me mua Vetëm kur shikon veten pasqyra apo te telefoni që dukesh shumë skandal Ëh, gjithashtu shiu, unë dua shumë gjumë dhe jam shumë e mërzitur kur bie shi. Dje për shembull ka qenë një nga ditët e mia më të këqija. Nuk e di pse u mërzita aq shumë, filloi dhimbja e kokës, nuk duroja dot as veten time, fillova duke u zënë me të gjithë të shtëpisë. Regjina ndoshta ngaqë ke marrë vesh çmimin e ri të autobusit. po, do më përndjekë gjithë jetën duke këtë çmimin e autobusit. do bëhet legjendë për mua. Po mirë, atëherë un po vazhdoj të them që edhe për ca ditë të mira do shkosh copë-copë me atë pamje në shkollë se, se do ketë shi. Edhe kurse mua ndoshta ndryshe nga ju, mua më pëlqen shiu. Edhe mundësisht të rri aty të lagem, nuk më bezdis fare. Dhe nëse më mbyllin në një dhomë ndërkohë që është duke rënë shi, unë mund të shkruaj dhe të shprehem shumë mirë nga ana emocionale, nuk e di, poezi, ese, çfarë të më vijë. Uh, gjithashtu shiu më kujton fëmijërinë, sepse, ja të tregoj një histori të vogël, um, gjithmonë pranë shkollës, tek shpia ime kishim uh, disa lisharës Lisharëse? E thashë mirë. Edhe gjithmonë ato ishin të zëna sepse fëmijët donin që të vozisnin me to dhe gjithmonë kur binte shi ishin të lira. dhe un un merrja ato shoqet e mia aq sa ishim dhe shkonim atje. Shkonim ndërkohë që shiu mund të ishte litar. Dhe ç'ndodhte më pas, pasi kishim mbaruar uh, ato argëtimin tonë, shkoja në shtëpi, Haja edhe pak dru nga mami, që pse je bërë kështu. dhe gjithsesi për mua këto janë kujtime shumë të bukura, por më pëlqen shiu, nuk e di, më më bën të ndihem më mirë. Kur bie shi, më duket sikur çlirohem unë. S'e di si. Ju përshëndetje edhe nga unë. Mua çdo lloj, çdo lloj çdo lloj mënyra mund si si si do të them çdo lloj kohë më pëlqen. Kur bie shi në përgjithësi ndihem ndihem i qetë, ndihem serioz, nuk e di. Më pëlqen më shumë që të jem pushim kur bie shi. Edhe nuk e di, më pëlqen ta kaloj kohën duke shkruar ose duke duke zgjidhur një ushtrim ose ça i bie duke pirë një kafe, duke parë mundësisht një pamje jashtë, duke rënë shi. Ndërsa kur kur është kohë e mirë, kohë me diell, më pëlqen më shumë që të dal të merrem në një me ndonjë aktivitet sportiv, që të nuk e di, ndoshta dal me shokët xhiro me fjalë në përgjithësi. me një fjalë po. Mua koha me shi më frymëzon, më motivon për të lexuar. Pastaj për gjumë, ndërsa koha me diell për të dal të vrapoj, të luaj. Dalim te lagja jemi ca fëmijë shumë të vegjël që 19 e sipër. Edhe dalim luajmë akoma, po. Ë, uh, pastaj për sa i përket natës, Më pëlqen zakonisht edhe kur kam shumë provim ose shumë për të mësuar, shumë për të lexuar, e kam më mirë të lexoj të mësoj natën se është më qetësi ndihem më e qetë. Po kur të gjithë kemi qenë të vegjël dhe kur kur shkonte një kur shkonte klasa jonë në ekskursion, edhe ne nuk shkonim, A keni menduar ndonjëherë atë ditë që të bjerë shi? Unë kam menduar. Isha dhe të fusi me ndonin pa unisër. Të shpifur të bjerë shi, o. T'i prishet dita, o zoti masi s'na morën dhe ne me vetë. Jo vetëm shi, po dhe breshër, ama ditë dhe breshër. Po, po, po. Meqë, meqë këtu në panel kemi dhe një djalë nga Venecia, pra nga Shkodra. Donim, donim të dinim dhe opinionin e tij, çfarë bën, çfarë bën në Shkodra kur bie shi? A ka, ka Shkodra ditë me diell me një fjalë se vetëm shi shohim në Shkodrë. Po Shkodra në përgjithësi është krijuar ai opinioni që Shkodra bi shumë shi përmbytet, por në në fakt ka një ka një periudhë rreth 4 vite, 5 vite që s'po bie as shumë shi. Po, s'po gënjej. Po keni dëgjuar, ke, keni dëgjuar. po e ke e kemi transferuar në jug shiun. Ke dëgjuar për përmbytje në Shkodër? Jo. Atëherë në Shkodër shiu i fundit ishte për festat e nëntorit dhe pas një muaj e ca ra shi shiu tjetër. Nuk bie shi shpesh po kur bie lemeris dynjan. Jo, jo, nuk është bërë aq i frikshëm shiu në Shkodër. Është akoma e përmbytur Shkodra. Jo, jo, Shkodra është është shumë mirë. Ju ju ftoj ta vizitoni. Shkodra, Shkodra gëzon shëndet të plotë kështu. Është për për komposto. Është është është është një shprehje, shprehje shumë e bukur që thotë Shkodran Terun dhe Lezhjan Krehun nuk ka, ngaqë në Shkodër bie shumë shi dhe janë të lagur, kurse në Lezhë fryen shumë erë që kështu janë shumë shumë të lagur. Shumë mbyllja e duhur, mbyllja e duhur. Dhe me me erën e me erën e Lezhës dhe me shiun e Shkodrës, ne do të lëmë në këngën tjetër, që kështu ju përshëndesim të dashur miq dhe kalofshi një ditë shumë të bukur. si djali i zoti me shpatulla të gjëra e mora fjalën i pari dhe po do të diskutojmë për një temë e cila është mjaft aktuale dhe është punësimi i të rinjve. Sa shanse kemi ne për punësim? Ë besoj se shumë nga ne këtu ë janë pa punë dhe të ngrejë dorën kush është i papunë dhe të flasë në mikrofon kush është në punë? Si as. Un un them uh, bekim bësh më mirë pyetjen tjetër kush është në punë ngre dorën. Se di. Dy veta që ne kemi që jemi në punë. Po mirë atëherë, ë uh, vajza që ngriti dorën, çfarë punë bën? Uh, përshëndetje, jo, jam Jonalda, meqë është hera e parë që flas se isha te pulti. Uh, atëherë, unë aktualisht uh, punoj në call center, edhe jam edhe pushim, domethënë nga shkolla, sepse kisha masterin për të bërë këtë vit, por e lashë. dhe vazhdoj në një call center. Është një punë që tani është bërë kështu le të themi popullore se gjithë të rinjtë po punësohen aty. Dhe nuk është se ka le të themi jo imazh, po ë uh, si ta quajmë ndryshe histori apo ndonjë kështu emër të mirë. Po, sa thonë gjithë që a, call center apo ku je kështu. Në fund të fundit është punë. Po. Është punë e ndershme sepse Nuk është se ti bën diçka të keqe dhe që mund të jetë imorale. Ë ngelet punë, është sa e lodhshme. Kjo është e vërtetë sepse duhet të flasësh le të themi gjatë gjithë kohës që ti je aty. Po të kuptoj Jolanda, po, Jolanda sepse edhe un bëj të njëjtën punë. Në fillim do thosha fatkeqësisht punoj në call center, por tani them fatmirësisht që punoj sepse um, është e vetmja punë fakt që është 4 orë dhe që na mundëson që edhe të punojmë dhe të bëjmë shkollën njëkohësisht. Unë nuk jam pjesë e këtyre njerëzve që kanë shumë qejf të rrinë kafe, nuk mendoj se të rinjtë kanë qejf të rrinë kafe, por ndoshta nuk kanë vullnetin e mirë që të gjejnë një punë çfarëdo lloj pune dhe të punojnë. Unë në fakt kam punuar që në vit të parë kur kam ardhur në Tiranë, në universitet dhe vazhdoj të punoj akoma tani që jam në vit të dytë dhe përfundoj shkollën. Dhe mendoj se të punosh nuk është ndonjë gjë e keqe aq më tepër në call center. Një shprehje popullore thotë, të vjedhësh është turp, po jo të punosh. Dhe kështu dua të di çfarë bëni konkretisht aty ke call center, sepse është janë një shumicë e njerëzve nuk e dinë se çfarë çfarë bëhet aty në call center. Pjesa më e madhe e të rinjve e dinë, por duke pasur parasysh që ne kemi një audiencë shumë të lartë dhe besoj që do ta di edhe ajo pjesë që nuk punon në call center, do ta di se çfarë bëhet në call center. Më konkretisht meqë ju kemi ju ju të dyja vajza këtu që punoni në call center. Çfarë bëni konkretisht në call center? Atëherë konkretisht mendoj se shumica e dëgjuesve që po na dëgjojnë tani mendojnë se e dinë se ç'është puna në call center, megjithatë e shpjegoj me pak fjalë. është thjesht agjent shitje, që mund të jesh agjent shitje për uh, telefonin, për uh, internetin, për energjinë apo për gazin, apo paketa televizive, po, paketa të ndryshme. Pra është të shesësh në për, të shesësh jo në një dyqan, siç mund na vijë klienti përballë, por të kesh aftësinë që nëpërmjet telefonit të bindësh Edhe të shesësh një produkt, çfarëdo produkti që mund të jesh në atë lloj fushate që punon. Qoftë se keni parë dhe atë filmin The Wolf of Wall Street është tamam e njëjta gjë që po ndodh në call centrat shqiptarë. Po, pikërisht unë e kam parë atë film dhe përngjan shumë. Unë mendoj që pjesa me e madhe... Unë mendoj që pjesa më e madhe e neve këtu punojnë, por jo të gjithë bëjmë punë të paguar, Domethënë unë për vete bëj punë vullnetare, jetoj me motrën dhe vllain në shpi dhe pjesën më të madhe të gatimeve, është edhe pjesë pasioni e bëj unë. Domethënë zgjohem në mëngjes, vendos ça kam për të bërë gjithë ditën, edhe është një mënyrë shumë e mirë për të ndihmuar familjen, pse jo. Okej, okay, meqenëse më kujtove vullnetarizmin, un uh, gjithashtu jam uh, merrem shumë me vullnetarizmin, jam uh, aktiviste te Kryqi i Kuq, jam marrë dhe me disa aktivitete të organizatës Mjaft, organizata të ndryshme, kam marrë pjesë uh, në të gjitha këto vetëm e vetëm që mos të rrija kot, pavarësisht se nuk jam paguar, kam marrë uh, një sodisfaksion shumë të mirë duke u vlerësuar nga njerëzit të cilët merren me këtë punë. Gjithashtu do më shërbejnë në të ardhmen, sidomos ato certifikatat, besoj se do më futen shumë mirë në CV-n time. Meqë po flasim për punë vullnetare dhe un kam eksperienca të tilla, kam punuar vullnetarisht në shërbimin social shtetëror, në organizata rinore të ndryshme siç është Përtej Barrierave, që është një organizatë ndërkombëtare e që merret me punë të ndryshme qendra rehabilituese të fëmijëve ose të të moshuarve ose të shtresave në nevojë. Në fakt është një eksperiencë e mirë sepse në fund të ditës kur mbasi e ke bërë atë punë vullnetare ndjehesh mirë se e di që ke bërë diçka të mirë dhe ke bërë dikë të lumtur pavarësisht se ti nuk je paguar për atë. Ë gjithsesi është çështje individuale gjithsecili e mendon sipas mënyrës. Nëse është diçka e mirë apo jo. Atëherë do ndaja një eksperiencë me ju. Vendosa dhe unë të gjej një punë që mos mos i bia shumë qaf atyre të shtëpisë. Edhe puna që vendosa ishte një kështu një qendër dobësimi, ku ishte shumë rastësisht. Emrin s'po e them për efekt reklame. Ku është kjo? Më nevojitet. Ja, ja pra dolëm që puna të bën mirë për shëndetin, të dobëson. Edhe punova gati 2 javë, po ishte shumë e pamundur sepse nuk po arrija t'ia dilja dot me shkollën. nuk po nuk më ngelte kohë për asnjë gjë tjetër. Zakonisht i kisha oraret, mund kisha ditë që mund të rrija 2 orë, 4 orë, po kisha ditë që mund të shkonte gati 8 orë dhe kisha e kisha shumë papërballueshme për mua. Dhe për këtë arsye lashë pas shkollën, kështu që prandaj lashë punën dhe pret një vit i suksesshëm shkollës, të korr sukses në shkollë. Prandaj ti thashë që që në fillim që e kam nisur këtë vit me shumë motivim për të vazhduar mirë në shkollë. Okej, okay, tani do të ndalemi tek një hapësirë tjetër muzikore dhe do të kthehemi përsëri për të diskutuar për një temë tjetër. Përshëndetje dashur miq. Um, vendosëm të hapim një temë interesante dhe në fakt që është shumë më pranë realitetit, um, sa sakrifikojnë studentët shqiptarë për të Kjo është një temë që na prek të gjithëve, qoftë ata studentë që jetojnë këtu në Tiranë, edhe ata që vijnë nga rrethet. Kështu që kemi mjaft për biseduar dhe mendoj se sakrifikojmë shumë në kushtet në të cilat ndodhemi ekonomike, sociale etj etj, sakrifikojmë uh, jo vetëm prindërit, por edhe veten me shumë uh, ngarkesa edhe psikologjike për më tepër. Nuk e di, ndani mendimet tuaja me mua? O, patjetër. Unë do të ndaja eksperiencën time se çfarë heq unë i shkreti kur shkoj në shkollë. Edhe momentin e parë që sapo ngrihem, bëhem gati kështu dhe do dal nga shtëpia dhe jem shumë i lumtur të shkoj në shkollë. Edhe momentin e parë që bëj është i them babës, babë, ma jep 2000 lekë se të iki shkollë, sepse meqenëse jam dhe pa punë, çfarë të bëj unë i shkreti. Edhe babi mendohet një herë t'ia jap mos t'ia jap, shko çuni njëzet e dy vjeç t'ia jap 2000 lekë thotë. E më në fund, marr atë 2.000 lekë që dhe... Tani do shkojmë te autobusi, te autobusi, tani të llogaris sa autobusi, marr dy autobusë, ato... Gati 1.200 lekë, 800 lekë ngelen aty fix për një kafe dhe 100 lekë bakshish kamarierit për ditë. Do hipi në autobus aty, do jap lekët aty, do ngjeshem aty me ata njerëzit, me atë fluksin e mëngjesit aty. Do ndaloj te stacioni te qendra, pastaj do ecin këmbë, do marr autobusin tjetër, derisa që fakulteti. Meqë shkoj te fakulteti, gjithmonë jam 5 minuta vonesë, se është gjithmonë ai profesori që më rren. Dhe thotë, a erdhe ti prapë, e mirë dil përjashta, prapë përjashta, se ti e ditë dhe ke për zakon, e mirë, dal unë i shkreti, dhe shkoj përsëri te kamarieri që i le gjithmonë njëqind lekë bakshish, dhe thotë, si s'na le njeri më shumë o burrë. Shkoj te kamarieri, thotë, a, ke ardhë me vonesë, thotë, thotë, Ke bërë mungesë, thotë. A dhe a dhe aty aty më iku zëri komplet mua, aty kur thotë ai kamarieri, ore ke bërë mungesë, thotë, ku ke qenë? Nejse pi atë kafen kështu dhe shkoj përsëri në mësim. Momenti që shkoj aty në klasë, dhe vjen lajmërimi që shiko kemi dy orë pushim se mungon zysha. Dhe unë ça të bëj i shkreti pa asnjë kokërr leku Dhe të vërdallisem andej nga liqeni Ku shumica e pleqve më shikojnë aty thonë ky është manjak, ky pi drogë tipo. Dhe ça të bëj unë i shkreti, bie vërdallë liqenit Lodhem aq shumë, sa që kur vij prapë në shkollë aty Futem për të bërë atë orën e mësimit Vjen zysha, thotë uh, leksionin e sotëm Do ta bëjmë për 2-3 ditë Dhe sot do marrim 60 faqe Dhe unë që shikoj ashtu zyshën shumë Dhe them po pika që s'të bie moj, kur vete. E Kjo paska jetën shumë interesante. Pastaj kur mbaron, kur mbaron, domethënë rrin në shkollë gati për 8 orë dhe bën 3 orë mësim. Edhe do dalësh nga fakulteti dhe ndihesh komplet i liruar. Dhe do hypësh prapë në autobus, prapë t'ikin nervat. Shiko se, nuk vuan kaq shumë, ha? unë i kërkoj babit 50, 100, se më duhen, se vjen nga Pogradeci, ti 2.000 lekë më? Po, 2.000 lekë për ditë, domethënë 60.000 lekë, plus aboneja, sa mund shkojë, për të kërës, të keshë, ti bën tani ekonomi, se di, për në student po, ekonomi, po, po, sa, sa zakonisht shkojnë, për, flas për vajzën që vjen nga Pogradeci, Sa zakonisht shkojnë shpenzimet në muaj për një një student që vjen nga Pogradeci? Shiko, problemi është që unë shpenzoj paksi shumë, e lëshoj dorën, por që është e sigurt që 200.000 lek vdesin. Vdesin? Po. Më, ja, me shpirtin, ha? Ikin, nuk e di si ikin, po ikin. S'ke dhe babin deputet. Atëherë ajo që doja të thoja unë është se ne studentët që vijmë nga rrethet, jo nga Tirana, sakrifikojmë më shumë. Sakrifikojmë anën ekonomike më shumë sepse do paguajmë qiranë, do paguajmë dritat, ujin e gjitha këto që i dimë. Gjithashtu uh, sakrifikojmë dhe emocionalisht sepse të largohesh nga familja kur je 18 vjeç është shumë e vështirë. Aq më tepër kur je mësuar gjatë gjithë kohës ti të jesh e varur nga prindërit, ti të jesh gjatë gjithë kohës në kujdesin e tyre që sa herë që ke nevojë për diçka t'i drejtohesh atyre. Dhe këtu në Tiranë përplasesh me realitetin, përplasesh me njerëz që nuk i njeh, me njerëz që ndoshta shumë të, do do duan të të përdorin për interesat e tyre apo ku di unë, varet se se nga se me çfarë të përball jeta duhet të jesh i fortë që t'i përballosh të gjitha vetëm dhe në mënyrë që mos i tregosh as atyre të shpisë se çfarë problemesh ke sepse Nëse ti do i tregosh çdo problem familjes tënde, normalisht dhe atyre i akumulon një stres shumë të madh. Dhe ato do ta kenë gjithë kohës mendën te ty dhe kjo të bën akoma më të vështirë ty emocionalisht që ta përballosh këtë jetë studentore. Gjithashtu pastaj mos flasim për problemet në shkollë që në momentin që vim vim në Tiranë, ne të rretheve kemi shumë disnivel, mund ta them, kemi goxha disnivel sepse në shkollat e Tiranës është më ndryshe, gjimnazet janë më të më të përparuar se sa në të tjerët. Gjithashtu unë kam pasur shumë vështirë në sezonin e parë të provimeve sepse kam ndjerë disnivelin në mënyrë stratosferike. Okej, okay, nuk është se dola shumë keq, por gjithsesi nuk dola aty ku doja unë. Dhe ndërkohë të gjithë ata që kishin studiuar në Tiranë dolën shumë më mirë dhe për këtë unë mua më ul morali goxha derisa e kapa pastaj vitin e dy, semestrin e dytë dhe tani vitin e dytë ndihem akoma më mirë sepse po filloj të ambientohem me këtë jetë këtu. Dhe besoj se pak a shumë të njëjtë problematikë kanë gjithë studentët e rretheve, nuk e di. Edhe unë jam një student rrethi, Gjithashtu doja të pranoj me fjalë jam dakord në fjalë që që tha Rexhina, por po. Por duhet duhet të theksoj sepse këto gjëna ne na bëjnë akoma më të fortë, na bëjnë më të fortë për të ecur përpara. Edhe gjithashtu është një gjë e bukur që ta shohësh ta, ta shohësh jetën vetëm nga nga vetja jote, që të ecësh vetëm për për përpara, të mos jesh i varur nga askush. Është shumë e vërtetë. Ky është mendimi. Ne vetë ne vetë na bën mirë për jetën këto lloj vështirësish, por unë do të theksoj edhe një fakt që është fatkeqësi për ne që diploma që ne marrim nuk na shërben për asgjë sepse shumica nga ne nuk punojnë më për atë shkollë që unë ne mbarojmë. Për shembull, unë kam mbaruar për ekonomik dhe nuk po punoj ekonomist, po punoj si gazetar, që kështu shkolla që unë kam mbaruar nuk më ofron Edhe ose tregu i punës nuk është aq i aftë sa të më jo i aftë, nuk ka atë lloj mundësi që të më ofrojë mua mua, mua punë. Jo se unë nuk ose tregu punës kërkon me 5 vite eksperiencë. Po ku t'i gjej unë i shkreti 5 vite eksperiencë? Unë tani sa mbarova shkollën, që kështu fatkeqësia më e madhe jona është që ne nuk kemi mundësi punësimi. Diplomën e kemi thjesht për një kornizë, Dhe tek tek shtëpia për një vend të bukur. Po ti duhet të jesh i lumtur që të paktën pavarësisht se mbarove ekonomi. Jo, të paktën punon. Kjo është një problem që... i madh i studentëve që vijnë nga rrethet, sepse nëpër rrethet nuk i jepet mundësia nxënësve që të marrin drejtimin e tyre, ta gjejnë veten aty ku janë ata vërtet. Ata thjesht vijnë Tiranë me ëndrrat e tyre dhe kaq. Kur për, kur përballen me realitetin, nuk i jepet mundësia që të fitojnë eksperiencë diku dhe më pas kur shkojnë të kërkojnë punë ta kenë atë eksperiencë, por në rast se ose më saktë, neve nuk na jepet kjo mundësi që të kemi eksperiencë në asnjë profil të mundshëm. Dhe kur nuk na jepet kjo mundësi, atëherë si mundet që të gjithë kërkojnë dikë me eksperiencë? Kur s'na e japin atë mundësi që ne ta fitojmë atë eksperiencë më parë dhe pastaj të kemi mundësinë edhe ta kërkojmë atë punë. Djali ka mbaruar për ekonomi dhe vazhdon punon gazetar. Unë kam mbaruar gazetari dhe nuk jam gjëkundi lidhje me gazetarinë. Kjo po që është fatkeqësi. E po ti do të punosh ekonomiste, pra ndryshon roli ti kështu. Ti ekonomist, unë gazetar. S'më jepet për matematikë, ndaj zgjodha gazetarinë. E pra, me këto halle dhe probleme, ne do të do të kalojmë një këngë të radhës për t'u gëzuar paksa dhe do të do të vijmë me një temë tjetër më të gëzueshme sepse deri tani kemi trajtuar tema të cilat jemi marrë me halle me me kështu tema studentësh po halle student halle studentësh po që kështu do të kalojmë në në këngën e radhës dhe ju përshëndesim Përshëndetje, ja ku u rikthyem dhe njëherë në studio Dhe menjëherë pas këngës do vazhdojmë me pjesën e fundit të emisionit Dhe menduam që larg atyre problemeve të studentëve, atyre halleve të studentëve të hapim një temë Një temë më të lezetshme, më të bukur, e cila na prek gjithëve, siç është për shembull rrjetet sociale, për çfarë i përdorim rrjetet sociale, sa aktiv jemi, sa sa kohë na na harxhojnë neve. Dhe ndikimi tek të rinjtë. Dhe sa na bën antisocial, asocial, rrjetet sociale. Atëherë, un jam një nga ato të apasionuarat pas rrjeteve sociale. Jam nga ato që mami i bërtet gjatë gjithë kohës uh, që të bëj ndonjë punë se rri gjithë kohën me telefon. Jam nga ato që kur mami më jep një porosi, un i them, "Mama, thuaj edhe një herë lutem se nuk e mbaj mend ça më the." Edhe që normalisht aty fillojnë debatet në familje, kjo është një nga arsyet kryesore pse zihemi ne në shtëpinë time. Edhe babi e ka shumë bezdi këtë pjesë, sidomos kur ha bukë dhe normalisht duhet t'i kthej përgjigje tani se shoqet edhe shokët nuk presin që unë të ha bukë dhe t'i kthej përgjigje. Po po është më tepër t'ia lë, t'ia lë seen një herë i bie të prish shoqërinë time me edhe vetëm për çfarë se duhet të ha bukë pa pa mbajtur telefonin në dorë. Është e pamundur. Mami dhe babi duhet ta kuptojnë këtë gjë, ju lutem. Nëse e dëgjoni këtë, më kuptoni. Mirë, nuk e keni menduar Rexhina ndonjëherë që të harxhosh shumë kohë në Facebook, në Instagram, se kanë dalë edhe opsione të reja të rrjeteve sociale. Të harxhon shumë kohë, këtë kohë mund ta përdorësh për diçka tjetër, për të lexuar. Okej, okay, shumë e vërtetë kjo pjesë, po gjithashtu është edhe kjo që të bësh atë që ke qejf. Edhe më pëlqen më shumë të rri në telefon Facebook sesa të lexoj ndoshta. Okej, okay, se bëj shaka normalisht. uh, duhet të të, të jesh më e përkushtuar ndaj mësimeve, ndaj librave, po unë nuk thash jam ekstreme që jam gjithkohës me telefon, normalisht që jo. Por që ti e di janë këto pjesat që në momentin që ti kap telefonin pikërisht në atë moment do të shofi mami. Edhe prandaj këto ishin këto momente që unë përmenda. Sa të ndodhë në atë moment. Do gjithmonë. Je gjatë gjithë kohës pa telefon dhe mami dhe mami nuk e, nuk më sheh që jam pa telefon, po bëj punët e shtëpisë, po pastroj shtëpinë, bëj akun. Në momentin që unë sa kap telefonin, mami thotë, Po shiko se ke lënë enët pa lar. Mami sa e kapa. Okej. Po meqë meqë foli dhe Regi, kisha një pyetje për Rexhinën. Për çfarë e përdor ti konkretisht Facebook-un? Thjesht jo thjesht për të folur me shokët dhe shoqet se këtë e the. Okej. Ta shohim çfarë do thotë. për çfarë përdor tjetër Facebook-un? Okej, okay, un jam shumë e apasionuar pas fotove. Uh, nuk e di sa e vutë re dhe ju në momentin që ju flisni unë po bëja selfie. Sepse kam shumë qejf që, okej, ndoshta është pak e ekzagjeruar që jetën tënde private ta ndash në Facebook, jam shumë dakord me këtë pjesë, por normalisht edhe atë e kam të kufizuar, nuk nxjerr çdo foto, nuk nxjerr çdo çdo gjë që bëj gjatë jetës sime, Por gjërat që mua më më japin sodisfaksion, gjërat që mua më bëjnë të ndihem mirë, dua t'i ndaj dhe me të tjerët. Për këtë arsye përdor shumë Facebookun dhe Instagramin, pastaj WhatsAppin e përdor për të folur me me miqtë dhe kam hapur dhe Snapchat kohët e fundit, nuk e di, po filloj ta përdor edhe atë se nuk dua të ngelem injorante jo për gjë. Prandaj. Ndërsa unë avant Ndërsa unë avantazhin kryesor në rrjetet sociale, më fal nuk është hapur dhe mikrofoni. Okay. Avantazhin më të madh në rrjetet sociale shikoj te informacionet që marrim, mjafton që ne të futemi çdo ditë në Facebook edhe ka shumë ka shumë uh, portale të ndryshme siç janë ato domethënë edhe ato të, të televizioneve që japin çdo lajm. Uh, ne nuk jemi në atë pjesë moshe që të hapim televizorin dhe të dëgjojmë lajme apo radio, ndoshta kur të kemi një makinë tonë ose ndonjë mundësi tjetër edhe mund ta bëjmë, por pjesën më të madhe të informacionit e marrim nëpër rrjetet sociale, si nga pjesa e shoqërisë, informacionin se çfarë bëjnë ato, edhe nga pjesa tjetër. Përveç makinës, radio mund ta dëgjosh edhe në telefon, siç dëgjon muzikën. Nuk jam e apasionuar shumë të dëgjoj radio, më mirë lexoj diçka jo. se sa e dëgjoj. Është më më pëlqen më shumë ta lexoj, ta krijoj vetë imazhin se sa ta dëgjoj nga një tjetër. Po. Atëherë thamë që një nga avantazhet ishte mundësia e madhe që ne sapo hapim telefonin, të shohim një lajm. Mund të shohim lajme në lidhje me ë uh, uh, edhe me shkollën qoftë kjo, sepse dihet që kemi grupe të shkollës aty dhe marrim informacionet më të fundit në lidhje me detyrat apo diçka tjetër. Uh, Disavantazhet cilat janë, mendoni ju? Jo? Sepse janë shumë mendoj. Një disavantazh i madh mendoj un është disinformimi. Kemi shumë shumë shumë lajme që janë janë fake, si më thon, janë shumë fallso. Veç me e bë lajmin interesant, detyrohen që të gënjejnë, edhe nuk është aspak gjë e mirë sepse ka shumë, po shumë shumë lajme deri më sot që kam pa dhe nga faqe shumë të klikuara. Që gënjejnë edhe mashtrojnë. Unë do thoja që disavantazh tjetër është fakti që kjo do thoja këtë besoj e kanë vënë re të gjithë. Në rast kur dalim, le të themi një grup, jo 2-3 vet, ndoshta pak më shumë, e zem 4 ose 5, një grup shoqëror, dhe ulemi diku, e kemi dalë për të biseduar apo për të kaluar kohë bashkë, E i shohim që të gjithë janë secili nëpër telefonin e vet dhe harrojnë që janë ulur që të gjithë bashkë. Edhe bisedojnë se kush aty, do të qëllimi ishte që të kaloje më shumë kohë bashkë dhe të bisedoje për tema, ku di un, nga më të ndryshmet. Edhe harrohet dhe qëllimi i bisedës është thjesht aty, Le të ulemi të jemi kështu, le të jemi në një ambient bashk, por që se përse erdhëm? Ku ishte kjo? Ha, u harrua. Unë mendoj që kanë ardhur për foto ndoshta ose për të bërë check-in. Është një fotopasioni i të rinjve. Është një shprehje shumë interesante. Nuk do dalim për kafe, do dalim për selfie. Për këtë arsye thashë edhe unë që në fillim që sa asocial na bëjnë rrjetet sociale, sepse në fakt duke qenë se aty kemi shumë miq, shumë ndjekës, duket sikur jemi shumë social, shumë të afërt me njëri-tjetrin, por në fakt e vërteta është që sipas mendimit tim që jo, nuk është kështu. Rrjetet sociale përveç socialitetit që ata mund të kenë, kanë edhe atë anën e zezë të asocialitetit që na e ofrojnë gjithmonë edhe na e përcjellin. Ndërsa mua një gjë që më ka bezdis edhe kam qenë pre e Facebookut është profili që të hapin profile fake. Uh, unë kam pas një profil të tillë ku as nuk e kisha idenë kush ma kishte hapur edhe zakonisht të prishin imazhin duke të vjedh foto, duke fol me njerëz që nuk mund t'ia kish idenë që i nje, kjo ësht problem shumë serioz për Facebookun. Në të gjitha ka të bëjë me privatësinë, që jo vetëm Facebooku, po të gjitha e kanë edhe kjo është thyerja e privatësisë që ne, ne e nxjerrim atë an, jetën tonë në rrjetet sociale dhe pastaj bëhemi pishman që vajza ka të drejtë që hapin këto profile. Në fakt mua nuk më ka ndodhur, po kam kam njohur miq të mi të cilët kanë pasur të tillë problem. Edhe me të vërtetë që është rrezik për sa i përket jetës jetës private. Atëhere Facebooku po po bëhet një ndikues shumë i madh në psikikën e gjithë përdoruesve. Nuk e di në qoftë se ju e keni vënë re, po gjithë përpiqen të shfaqen aty të lumtur, po. ë foto sa më të bukura, check in, jam këtu, jam aty, më duket sikur thjesht duan të duken apo të tregojnë sa të lumtur janë, ndërkohë që ata mund të jenë edhe shumë të dëshpëruar. Pastaj ka dhe më keq, nuk e di në qoftë se e keni dëgjuar, me këto statuse check-in-et jam këtu, jam aty ose iket për pushime, Ka pasur raste që sapo kanë marrë vesh që je larguar për pushime, shtëpia është bosh, është vetëm, është bërë rrugë e hapur edhe për uh, njerëzit që duan të vjedhin. Kështu që ka pasur dhe raste, ka dhënë në lajme, në qoftë se keni dëgjuar, që ka, ka ndodhur vjedhja, kur uh, nuk kanë qenë në shtëpi. Po Facebook, Facebooku është bër është bër shumë shumë masiv të të kohë, ka mjaft kohë që është bërë masiv dhe për përpos të tjerave Facebooku shkakton dhe shumë ë dhe shumë ë se s'po më vjen fjala tashi, shkakton shkakton shumë Xhelozi, probleme? Xhelozi, probleme se nuk duhet ta thoja xhelozi se po ngjitet kështu. Xhelozi, probleme që Kuptimi që një person shikon një foto të një shoku ose shoqe të veten që ka shkuar në Dubai dhe ai është në shtëpi i, me grip, i mbledhur me i mbledhur me xhup aty, edhe kur shef foton e dikujt që ka shkuar në Dubai dhe po shijon jetën, ai mërzitet dhe është vërtetuar sepse kjo ndikon në psikologjinë e njeriu. Duke parë një individ i cili ka shkuar në një vend tjetër dhe ai vetë nuk mundet që ta realizojë këtë, është ndjehet shumë keq dhe kjo kjo vjen kjo vjen falë Facebooku, pra Facebooku ka ka ka bërë që xhelozia të jetë maksimum dhe zilia në këto kohët e fundit ka marrë një përqindje shumë të madhe dhe nuk e di nuk e di në qoftë se ju ju ju keni hasur ndonjëherë që keni parë një një foto të një kolege tuaj ose shoqen tuaj që ose shoku se mos ta bëjmë kështu, që ka shkuar në një vend dhe ju jeni ndjerë keq. Besoj se besoj se ju ka ndodhur dhe mua më ka ndodhur, Jo se kisha diçka me atë person, po pse unë nuk isha atje? Më ka ndodhur. Dhe më keq akoma mbushen kronika të zeza sepse nëpërmjet debateve, konflikteve që lindin nëpërmjet Facebookut apo lidhjet mes çifteve, këto lidhjet virtuale, të cilat janë kthyer në realitet, janë përballur me njëra tjetrën, kanë pasur raste që janë plagosur, janë vrarë dhe kanë përfunduar keq Zakonisht mua me Regjinën më ndodh kështu. Kur postojmë një foto apo ku ta di unë një check-in, uh, kur nuk marrim shumë like, kur nuk kalojmë 100 like, jemi të dyja këto kanë smirë po nuk na bëjnë like. kanë xhel. Është e vërtetë. një një rast të konkret, një... sa da, janë dakord prindërit që të keni këto rrjete sociale, sa që të jeni të fiksuar këtu. 100% jo. 100% jo. Prindit Prindit e mi 100% jo. Prindit e mi po, mami im dhe babi im kanë Facebook, uh, bile dhe më kontrollojnë aty. Mami im në fillim fare hynte shikonte kush më bënte like mua dhe fillonte njerëzit që nuk i njihte, më thoshte mua kush është ky pse nuk e njoh. Ndërsa tani që kam ardhur në Tiranë, falë Zotit, mami nuk i nuk ka mundësi të njohë gjithë shokët dhe shoqet e mia dhe nuk më pyet më. Po, më thotë që bën ka bërë ndonjë kështu listë me persona që janë të mirë, janë kështu me anë foto dhe edhe me anë teme i ka bërë një po, listë. Po e ka krijuar atë ide, e ka krijuar atë ide. Në të ardhmen. E ka krijuar atë ide në saj, e ka krijuar jo, po. Është shumë bukur. Unë kam përshtypjen se vetëm ata prindër që nuk kanë një account mund të jenë kundër sepse e shikojnë se se si ju jeni varur prej prej saj, por këta që kanë nuk besoj se janë kundër, se e dinë se çfarë efekti ka ose Si si mund të ndikojë te ty dhe është e pashmangshme, e pranojnë këtë gjë. Prindërit e mi nuk kanë account në Facebook ose, më fal, edhe rrjete sociale të tjera, por nuk është se janë kundër uh, kategorikisht këtyre. Uh, unë dikur flisa me një vajzë në Facebook që kishte emrin Lepurushja Sweet. Dhe djalë. Mbasi mbas 3 muajsh që folëm, u lodhëm, kështu pra që se filloi të më tregonte të vërtetën, tha që jam 47 vjeçe, kam dy vajza etj etj.